Tuwing ikaw ay pinagmamastan ko mula sa malayo May kung anong nararamdaman ng aking puso Ito'y biglang gumaan, may kakaibang Kalakip dahilan kung bakit iniisip, pinipilit Makalakip at maisagawa Ang aking ninanais na ipadamang labis Kung gaano kahalaga Ang nararamdamang kiliti kung bakit napapangiti Ay siyang ang dulot ng iyong ganda wala pa nga ang ibang nagpasaya ng ganito kalala Sa aking mga paningin Palaka lumalarawan ng paglalambing Na tiyak ay hanap mo Kaya kahit palihim ay binubuhay Pinapatikat lalo ang pag-ibig ko mo Para kang talang Pumapasa ang langit Di ko alam kung bakit Sa'yo ako'y naakit Wala nang ibang maalak para sa'kin ay ikaw lang talaga Kaya sa'yo lang ako maglalambing Sa'yo lang ako maglalambing Gusto pa na ang alam Tumabasan lang Di ko lang kung bakit Sa'yo ako'y nasakit Sana Ay malaman mo agad Ano siya pangarap ko Ang na ganda mo, ikay lubos na pinagpala Tingin ko sa mata mo'y parang magagandang tala Isa ang diwatang aking pinapangarap Sa'yo natagpuan ang lahat ng hinahanap Nais mahuwakan ng iyong mga kamay Sa mga panahon na ikay nalulumbay Sumandal ka lang dito sa aking balikat Lahat ng problema mo, ako yung kaakibat Subalit, paano maisa sa katuparan Lahat ng ilusyon ko kung iniirapan ka malapitan Lagi may pagitan Sa ating dalawa kailan may mamamagitan Matagal-tagal na din akong nagpapapansin Ligaw tingin kung tawagin Sa isang binibining di ko pa nakakasama Paano sasabihin na sa'yo ay may paghanga Parang talang Bumabasan lang Di ko alam kung bakit Sa'yo ako'y naakit Wala nang ipang mahalaga para sa'kin ay ikaw lang talaga Kaya sa'yo lang ako maglalamig Sa'yo lang ako maglalamig Gusto lang ang alam Umabasan lang Di ko lang kung bakit Sa'yo ako'y nasakit Sana Sana malaman mo ikaw Ano siyang sangarap ko Destination ko lang ang lahat ng ito Pero di ko inakalan darating pala ang panahon Hindi ko na namalayan na mali pala ko ng desisyon kung saan ako nasanay Panahon at oras ko ang inalay Para sa babae na hanggang tingin lang ang paglalambing ko Pero kahit na ganun mahal kita Mahal na mahal Gusto kita lang kita Inugasan lang Di ko lang gumagabit Inutin na sa akin Wala lang itang sa akin Alas na kita ikaw Sa'yo talaga Gising lang ako maglalambis Sa'yo lang ako maglalambis Gusto lang kita alamin Inugasan lang Di ko lang gumagabit Inutin na sa akin Sana Sana siya saya Maglalambing Ako'y maglalalalamig Gusto lang yun na Lamingin iba sa ulan mo Gusto lang kita Labinsin malinaw Sa akin sana Sa'yo malaman mo ikaw Ano siyang saya Maglalambing Sa'yo lang ako maglalambing Sa'yo lang ako good not.